Առավոտյան ժամը 6-ից են խանութների դիմաց հերթեր գոյանում։ Հերթ կանգնելը երաշխիք չէ, որ տուն չես վերադառնա ձեռնունայն։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը գնաճը զսպելու նպատակով որոշել էր անուղակիորեն վերավաճառողների եկամուտը նվազեցնել։ Ինչպես բացօթյա ապօրինի առևտուր անողներին ավելի པարզ փողոցային առևտուր անողներին ուղղորդելով շուկա, գյուղացուն օգնելով ապրանքը հասցնել տեղ։ Անցել է երկու շաբաթ, ու դրական որևէ փոփոխություն չի երևում։ Փողոցային առևտրով զբաղվողները ավելի հարմար են տեղավորվում մայթերի վրա, ծառերի տակ, ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ, խանգարելով մարդկանց ազատ տեղաշարժը, հանգիստը։ Շրջափակումից ի վեր արդեն 7 ամիս գների վերահսկման համար միջոցներ են ձեռնարկվում, մինչդեռ դրանք շարունակում են մնալ անվերահսկելի։ Հիմա խանութներում բանել չկա, որ գներին հետևեն հուլիսն ավարտվելու վրա է, մինչդեռ լոլիկի գինը տատանվում է 2300-ից 2700 դրամի սահմաններում, վարունգն ու պղպեղը եւս թանկ արժեն, իսկ սմբուկ գրեթե չի հանդիպում։ Ամեն ոգ չէ, որ կարող է իրեն թույլ տալ ամեն օր սեղանին ունենալ թարմ բանջարեղեն մրգեր։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, վարելիքի սղության պատճառով հուլիսի 8-ից ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներն աշխատում էին առավոտյան, կեսօրին եւ երեկոյան երեքական ժամով, իսկ շաբաթ ու կիրակի ընդհանրապես երթ չէին կատարում։ Ամեն օր սպասարկվում էին միայն ծայրամասային աչափնյակ եւ նոր արեշ թղամասերի բնակիչները, այն էլ երթերի քանակի կարճատմամբ։ Երեքշաբթի օրվանից հուլիսի 18-ից ներքաղաքային բոլոր երթուղիները դադարել են գործելուց։ Բացառություն են դարձյալ Աչափնյակ ու Նոր Արեշ ուղությունները։ Նոր Արեշը սպասարկվում է 15 երթով, ժամը 8-ից 19, իսկ Աչափնյակը 5 երթով, առավոտյան 2, կեսօրին 1, երեկոյան 2 անգամ։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք հաղորդաշարը։ Ստեփանակերտում արտաքին գովազդի տեղադրման վերահսկողությունն իրականացնում է քաղաքապետարանի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժինը։ Գովազդատուն արտաքին գովազդ տեղադրելու համար պարտավոր է թույլտվություն վերցնել քաղաքապետարանից եւ դրա դիմաց վճարել տեղական տուրք։ Շրջափակման պայմաններում թվում է արտաքին գովազդի մասին խոսելը տեղին չէ, սակայն օրինակ Ջիջի տաքսի ծառայություն մատուցող ընկերությունը Մաշտոցի փողոցում արտաքին գովազդ է տեղադրել։ պայմաններից ելնելով բնականաբար հիմնական գործունեություն դադարեցրել են տերաբանական անձանց կամ ֆիզիկական անձանց կողմից։ Էդգար Ավանեսյան, քաղաքապետարանի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ։ Հիմնականում բանկային կառույցների հետ այս պայմանությամբ որ աշխատում ենք, այսինքն փաստացի գործունեությունների իրականացում եւ վերջերս կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող ասել, ջիջի տաքսի ծառայության մատուցող ընկերությունն է Մաշտոց փողոցում կանաչ գոտի համապատասխան տարածքում այդ պլակատները տեղադրել գովազդային վահանակներում, բայց գովազդային պլակատները տեղադրվել եւ սահմանված կարգով ժամանակին մությունների իրականացումը։ Մինչև շրջափակումը գովազդատունները ժամանակին վճարում էին, դա էլ խնդիր է։ Հիմնականում ժամանակին կազմակերպվում է տեղական ծուցի վճարները, բայց այո, վճարումների հետ կապված է խնդիրը կամ թույլտվություն ժամկետը լարացել է պետք է սահմանված կարգով մեկ ամսյա ժամկետում ախորոք դիմի որպես երկարաձգի նման հարցեր առաջանում բայց հիմնականում կարելի ասած օրինք շրջանակներին կազմակերպել արդեն կարգավորվել էր արդեն քանի ամիս Ադրբեջանն արգելափակել է Հայաստանից էներգամատակարարումն Արցախ, քանի որ մեր ներքին ռեսուրսները բավարար չեն, հոսանքի հովարային անջատումներ են կատարվում էներգախնայողությունից ելնելով արդյոք փոփոխություններ են տեղի ունեցել մայրաքաղաքի արտաքին լուսավորության համակարգում։ Ներկա դրությամբ կրճատումներ ոչ մի տեղ չունեն, արտաքին լուսավորության մասով հիմնականում հավարային անջատումների հետ համատեղ անջատվում է նաև գիշերային արտաքին լուսավորության համակարգը։ Լուսավորության մասով Հիմնականը մեր էներգախնայողություն ապահոված է, այսինքն այդ էներգատար լուսատուները փոխարինել ենք դիոդային լուսատուներով, շատ ցախ չի պարունակում։ Ցախ չի պահանջում։ Մանավանդանաժությունը կա հատկապես ծայրամասային թաղամասերում, նույնիսկ բնակիչների կողմից առաջարկում ենք չէ տեղադրում արևային լուսատուներ, որպեսզի կրկժան մինավանդ թաղամասերում հովարային անջատումներն են խոչընդոտեն արտաքին լուսավորման համակարգին։ Դրա ուղղությամբ են մտածում եւ պիլոտային ծրագրի շրջանակներում կարող են տեղադրել։ Մտադրություն կա օգտագործել ինչքանով արդյունավետ արդեն փորձ ցույց կտա։ Խնդիր ունենք էլեկտրական ապրանքների հումանիտար դառնափոխադրումը կազմակերպելու արդյունքում կարող ենք նաև նշված ապրանքների ձև բերել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի հնաբնակներից է Բեբա Ավանեսյանը։ Անցած դարի 30-ականներին է նրանց ընտանիքը հարավից տեղափոխվել Մարսկենտրոն։ Տուն կառուցել են 11-րդ զուգահեռականում։ Այս փողոցից դեպի ներքև մի շարք տներ էին, ներկայիս կամո փողոցը։ Քաղաքն այստեղ վերջանում էր։ 11-րդ զուգահեռականը մի քանի անուններ է փոխել։ Փողոցը կրել է եւ Սամեդ Վուրգունի անունը։ Շարժման տարիներին Մուրացյանի անունն են տվել։ Բեբա Ավանեսյանն ընդունվել է Ստեփանագերտի համար 2 դպրոցի առաջին դասարան, ներկայիս համար 7 դպրոցն է։ Աղջկա տատը գիետանն ավազնը Мастар алын арачи школа, арачи школа тыгы кнар пералыты. Арач мен тагады. Илья Иванович, миллер değiştireli. Allah verdeni sayıkın lezu. Илья Иванович Патмутун, Харутуна наракчан биология. Min kanarika leleller hayos lezi de satuar. Erkan boyarsa min kanengelen. լեզուներ քնարի կնացվալ ետնալ ահլավեդյան իսահակը պետիրդա ցարաններում Եթե դե, դե, ապրոստը քշերը քեթալա օչեր հացին օչ մամա ժամը մեկին քեթան օչեր վրկարան հարթալն իրեք 100 գրամ հաց կրգի վախտը նխոչետ կարնա Ինձի վաղտ վրացածար է հաց։ Այուն մինան քորալ է մարը Թուրքմենստան։ Մզատ է պաշի կայաղարկա հաստաս տիստի կրոչ շիքերնի մեջ։ Պեսու կաման հին պապա վրնդի այտարա։ Ամսի մե հետեր հետ պասիտ կայաղարկա հաստմարի մրշյա կալեցին էին ապա։ Մունք հաց պակաս չուչիկտս։ Հալային չոյնա հացին պտրնին բաբո մայքոտ դետ հալատարույց ռուներին տալիս։ Շկոլում 50 գրամ հաց ընտվա, 10 գրամ կամփիտ, կամփիտներ մենք զոխրայել են, ընդրադե դոնել էլ այդ կամփիտը շինելի։ Թոմասովսկի, լավ էր կամփիտը պիլան ասալալ Թոմասովսկի։ Ես եմ էլ տղտակի այդ 10 գրամ կամփիտը շարքել բիժինելի։ Միչան, Մարտիրոսյան մտածարան տիալալ հար մռած մարնել լալիք մեջին հնգեր եկալած մա մեջ հանածմա որ բեբան մեջ ջուրան հաց դամատա ծգրամ կան փեդի երովում վրտանում իմ այա չայ խմի աթիրի շիչտալի են այն դրան արտոն բաղդասը եկալա իմ հաց ստալա այդ միջին տուալ իրան տասը գրամ cafetepeiralit toalca tuxtuma patatala joxtupeirala intual caixam. Tilchomu oxtum dan klalta otuma. Deya sana leli kala vari lev asmun koxot tani de deya tanak axım bari. Bağdata leli bone atala بخوخا سیمتار یتیم خوخایلی بیشت կրկատաչ շլվարատաչ, բադացարելի, որով պաճարատերա այդ մշին տարալա կուրս է։ Կրդեն վաղթը, բախշիդայից տանը, ռոսնեին էլ էլ կնալից, ուկրայինայից եկան։ Հաղաքը ստեղ ընդեղ կնդմը ձուարամ, շատ եկոնի շինետկենեն է գարկալի, որ հացնե ոտնի անդանդան ամեն Ուկրաինան հնչնալ մելով ղաշանյակ չկար խելքը մեհքինամեր մեհքյա վեր իմ ասում էր երկար քինա ջիր ասում վախում այն ռուսն դեղենի կրդեն վախտի շինի կինե գոսպիտալի պահալը ֆրուկտը ղարկալը հացը ղարկալը չեմ եկել նրան մայքչումը մեն բավարալ միշի։ Համբալ ռուբենը յուրաստաներ համամեն կողքին է։ Հավը կնալ իտալ ամարը խորթալ։ Մեն շինել էլ ամարը լապետ հերթողմը տմրը լեհեզեն ստիրատ ստիրատ կաղնաստայն շոպերն է մի մանետան կեսմանետան հատստա անդանալելի։ Ռուսաստանը ստեղ պոլկալ արփելի։ Մրշկոլին տակի լիակլ խվետ։ Հայշը վրա միջև մեկ վախտով տանցին։ Տնորին շինել։ Աֆիցերդենը տղկացալ։ Ջուրն դացիա տանք տերալ եմուկ։ Քաղաքում ջուր չիլակ։ Գեներալն տրանը մենք էլ հողոլի մեն պալկավն կալալ։ Բիդի Emin Tağı քշերքեցავն կտա խոչեր կարալը ընդղան չիրպի ընդհան քլչիր դվալե կապաչն չիր մետաքս կոմբինատը լելը կոմբինետան տեյե ստալերնի ցեխալեն պապանալանդա գործնելը լալայան ցիրոջանել ընդեղ դերեկտրալ քաղաքը բիդինդի ելել բիդի կրկժան աչինել իսիլալ քաղաք միջև կրկժան տներել է, դիձաու դիլել է, ընդեղ բամորական տներել է, բամորական տները, մի մաս կանդալեն ընդեղ շին։ Չյուրի դղաննք հետիրա, պաստայանի չյուրելն, մարտանակ հետավանք ընդղան չիրտի, «Մայրաքաղաք» հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հուլիսի 21-ի թողարկումներ եթերում։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյան։